فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuambia masahaba wake استحيوا من الله حق الحياة مونيني الله سبحانه وتعالى حايا حق يكموني حايا الصحابة walipoambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah إنا لنستحيي ولله الحمد يا رسول الله سيسي توانا حايا ولله الحمد na hapa sio kuwa masahaba wajizaki na kujitakasa nafsi zao la bali ni katika kueleza hali waliokuwa nayo kweli so masahaba walikuwa katika hali kama hiyo ingawa mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwawekea wazi zaidi kuwa jambo la haya si kusema kuwa mimi nina haya tu kuna ufahamu mkubwa na mpana zaidi ulioko ndani ya kumwonea Allah haya akawaeleza akasema laisa dhaka sababu wao waona ni jambo la kuona haya tu baina yao na si hivyo haya ya kweli inayokusudiwa hapa walakin alistihyaa min Allah kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumuonea haya kisha akataja mambo manne Sheikh hapa akasema umurun arba'atun fiha jima'ul khairi wa tahqiqul haya mambo haya manne ndani yake yamekusanya khairi yote kila khairi anayohitajia mja katika huu ulimwengu yamekusanywa katika mambo manne na tabia ya haya kuihakiki katika maisha yake ahitaji haya mambo manne الأول والثاني توم صلى الله عليه وسلم akasema an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a والبطن وما حوى آمن مريد يا مانسو حفظ للرأس وحفظ للبطن كيفاذي كيشو نكيفاذي تومو نيني ماناك يا مريم قال وهما أثر الحياء حقا ونتيجته وثمرته na kule mja kuhifadhi kichwa chake na kuhifadhi tumbo lake ni athari katika athari za haya na natija na matunda ya kuwa na haya فمن كان قلبه عامرا بالحياء من الله جل وعلا بعثه حياؤه وساقه إلى حفظ رأسه وبطنه yule ambaye moyo wake umejawa na kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ile haya yake itamsukumia itamsukuma huyu mtu na kumvutia katika kuhifadhi kichwa chake na kuhifadhi tumbo lake lakini kule kuhifadhi kichwa ni kitu gani nini maana ya kuhifadhi kichwa na nini maana ya kuhifadhi tumbo shekha asema وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر waambia watoto wanafuju sana wewe wewe tokeni hapo waondoe pale eh kutoka tasubiri mpaka impita mpaka sasa ondoke hapo waambie ondoke hapo kabisa watoto wa kike mnafuja kushinda watoto wa kiume bwana ايش هذا ndio haya tunazungumza kuona haya الحياة عند البنات أكثر الله يسترهم طيب قال وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر من النظر إلى الحرام tukisema kuhifadhi kichwa maana yake ni kuhifadhi ndani yake ingia macho yake mtu kutokamana na kutizama haramu so macho yako kwenye kichwa kwa kuhifadhi kichwa maana kila kiungo kilichoko juu ya kichwa chako uwe utakihifadhi kutokamana na haramu mwanzo macho wa hifdh sam'i min sama'i al-haram na uhifadhi masikio yako kutokamana na kusikiliza kile kilichokuwa ni haramu nyimbo sengenyaji umbea na mengi katika mambo ambayo ni ya haramu hifadhi masikizi yako وحفظ اللسان من الكلام الحرام na katika kichwa pia kuna ulimi ulimi uhifadhi kutokamana na kuzungumza maneno ya haramu kusengenya wenzako kufanya umbea kufanya istihza na watu وحفظ الوجه عموما من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية na kuhifadhi kile kichwa kwa ujumla kutokamana na kufanya maasi na madhambi anayefanya hivi amehifadhi kichwa chake wa hifdhu albatn na tukisema kuhifadhi tumbo yatanawalu adama idkhali muharramin fil jawfi kwa yaingia hapa kutoingiza cha haramu ndani ya tumbo lako bimaana usile haramu na tukisema usile haramu yaingia ndani yake mtu kutokula kile kilichoambiwa ni haramu kisheria kama kwa mfano nguruwe nguruwe ameharamishwa kisheria kwa usile kile na kadhalika chaweza kuwa kile chakula katika sura yake ni halali pengine ukamwona mtu yuala pilau yuala biriani lakini masdar ya kile chakula mali yake ameipata kwa njia ya haramu kwa kuiba kwa kudhulumu ikawa pia pale yuala nini ala haramu kwa kuwa masdar na njia ya riziki yake ni ya haramu kwa aifadhi tumbo lake kutokamana na kuingiza ndani yake haramu wayatanawalu kadhalika hifdha alqalbi bilakhlaqi alfadilati وتجنيبه رديئها وسيئها كذلك kuhifadhi moyo kutokamana na ukaupamba ule moyo kwa tabia nzuri na ukauhifadhi kutokamana na tabia mbovu ويتناول كذلك حفظ الفرج من غشيان الحرام na kadhalika yaingia kuhifadhi tupu yako kutokamana na kuifanya haramu yote haya yaingia katika kuhifadhi tumbo kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa an tadhkura al-maut wal-bila hapa Sheikh asema wal amrani al-akharani fi al-hadith na mambo mawili mengine aliyotaja mtume sallallahu alaihi katika hadith wa huma qawluhu alayhi salatu wassalam wa an tadhkura al-maut wal-bila ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا na ukumbuke mauti na kuwa utaoza ubaki kitu ukishawekwa katika ile ardhi utaoza nyama zitakwenda mifupa itakwenda tabakia kisehemu kidogo tu cha mfupa ajbu dhana ndio itakayobakia mpaka ile siku itakofufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukumbuke utaondoka duniani mauti yatakupata na utatiwa katika shimo kaburini na utaoza waman arada al na mwenye kuitaka akhira taraka zinata al-hayati dunya atawacha pambo la uhai wa dunia qala shaykh dhikrun li لأمرين عظيمين إذا استقر في القلب تحركت الفضائل فيه hapa mnakutajwa mambo mawili adhimu yakitulizana mambo haya mawili katika moyo ule moyo utaona waanza kuelekea katika kila lililo bora na kheri faman tadhakkara annahu sayamut wa yabla yoyote ambaye akumbuka iko siku atakufa ataondoka duniani na ataoza وانه سيقف بين يدي الله جل وعلا نكوي كسيك وتسمميش ومبلي الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامه على ما قدم في هذه الحياه نكوى الله اتمويسابو سيك يا قيامه ويالي اليوتنغوليزا كتكوى حيواكي ودنياك استحيا من الله عز وجل من أن يلقاه يوم القيامة بأعمال سيئة وخصال مشينة أتموني حيا الله سبحانه وتعالى أسيجي asije akakutana naye akiwa موفو amali mbovu amefanya maovu وأقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا بإنابة وحسن عبادة وتمام إقبال na ataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kurudi kwake atarudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atamwabudu Allah kwa uzuri kabisa ataelekea kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu ajua iko siku nitasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila analotaka kulifanya atakuwa akumbuka hili jambo mtume wa sallam asema wa antadhkura almauta walbila kila wakati kumbuka hivi na hakuna mtu ambaye aweza kusema kuwa mimi nitaondoka leo nitaondoka kesho umri hauko katika mikono yetu umri katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kuwa mzima na afya yako una chochote unlala tu umetoka kula unlala tu baada alghada magharibi watu wakuzika kama mara moja tu subhanallah wangapi saha alikuwa hana kitu alala ankula بزوري وانا bwana alala tena mweza kuwa mmeswali naye kazungumza hajui kama kumbe amebakisha madakika tu aondoke hajui ikalala fulani amka fulani amka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ndio dunia ilivyo sasa mtu ikiwa hili jambo ameliweka mbele ya macho yake basi bila shaka litampelekea yeye kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala وعليه فإن الحياء من الله ليس مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه ويكموني حياء الله سنان تمت يلسيم قولي مواك لا بل هو حقيقة تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحايين وجميع الأوقات بالكم ونحايا وحكيكواك ni uhakika unaosimama katika moyo wa mja ambao humsukuma yeye katika kufanya mambo ya kheri na na daima kuhisi kuwa Mola wake amuona katika kila wakati akumbuka kuwa Allah aniona kwa kila ninachokifanya na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam leo aweza kuwa mtu ana haya ukamwona mwenzake amwambia wewe vipi bwana una haya kwa nini mtoto wa kike subhanallah wallahi haya maneno yameenea sana kwetu ni kama yanasibishwa kule kuona haya ni jambo la watoto wa kike peke yao ambapo ni kweli watakikana watoto wa kike wawe na haya lakini na huyu mtoto wa kiume pia vile vile atakana awe na nini awe na haya sana mwanzo sasa hivi huyu hii asri tunaoishi sisi ikiwa huna haya subhanallah kuna jambo gani huwezi kulifanya ukiwa una haya sahihi jambo gani huwezi kulifanya kuna munkar gani ambayo wewe ufikirie kichwani hakuna watu wafanye leo ikiwa ni ulevi kuna makomba wamejaa huko mtaani leo wallahi ahlif lakum billah mimi naona mambo ya vituko vijana wetu wadogo wadogo tu kwenye whatsapp mtu ajiweka picha yake waita nini ile picha iweka icon si kitu gani almuhimu ile picha yake yani mtu aweka anshika bangi tarumbeta ile ameshika hivi kisha ajifanya angalia kando shika bangi anjipiga picha selfie avuta bangi watu wote duniani wanaomjua leo namba yake wamuone yeye avuta nini bangi aona sifa hana haya alivyokosa haya ikampelekea kufanya hivyo si ati mpicha mtu yake yeye avuta bangi mimi najua watu hapa hapa msikitini nawajua hapa kuna vijana shaona waweka picha yao avuta bangi hapa hapa msikitini hapa kwetu so kumwona mtu aweka picha aweka na bangi kisha ituma ile picha kwenye prof, eh, profile ito profile profile picture ya WhatsApp ameweka sura yake avuta bangi yani kuvuta bangi sifa sijui hawa watu wapima vipi yani wewe waona sifa tumewaona wangapi katika wahuni mitaani ambao walikuwa wakati wao katika ujana wao wana nguvu zao wakatumia hivyo vitu wakajiona watembea juu ya hewa kumbe ndo wajimaliza apewa miaka kumi hivi ashakuwa dhaifu ana sijui maradhi gani ya mapafu ana kitu gani sijui ana kitu gani mpaka mwisho apigwa na wale akina mama kuuza maharagwe ah mama kifulani anipiga makofi mimi sina tena nguvu eh si ulivuta bangi wewe ulikuwa waona itakusaidia si mlivuta unga nyinyi mkaona ni uhuni wallahi watu wafanya mambo kwa ukosefu wa haya hii haya ikiondoka kwa usimwambie kijana kwa wewe una haya kwa nini mtoto kike naam angalia mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi katika jambo la haya عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa katika sifa yake ana haya sana kuliko mwanamwali aliyoko ndani ya chumba chake huko walikuwa wakati ule wanawali wakiwa ndani hawatoki kinyume na leo mashule yamewatoa mashaallah mpaka wakawa watembea kama waume wengine hamjaona barabarani kushindana katika matatu na nini bila haya kuna wakati nakumbuka imetoka style watu wa kike wakunja akunja nguo na kama atapiga na ngumi ile kisha watembea barabarani we waweza nini maskini maskini waweza nini mtoto wa kike sasa mwingine akiona achukua ni style ile pia yeye akunja mkono wake huu uko wazi kabisa ambao ni aura aweka wazi kabisa imekuwa ni style na mengi na mengi wewe za kupishana mtoto wa kike waona haya wewe waangalia chini yeye yakufuata hivi ataka wewe ndio upige ukuta yeye akufuata hivi asasi huu mfano wapigiwa watoto wa kike wa wakati huo walikuwa na haya sana na leo wako wako watoto wa kike mashaallah na haya zao wamejistiri wamejihifadhi vizuri lakini pia upande huu hmm. wale wako sahaya kwa sababu ya kutangamana sana na waume mpaka ile haya imewatoka hawana tena haya hii hatari sasa kwa mtume sasa sallam alikuwa haya yake kiasi hicho wakana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi na alikuwa mtume salam akichukia jambo hujua kwa uso wake tu alama ya uso wake kuonyesha kwa wingi wa haya aliyokuwa nayo pengine aone jambo hivi hajasema lakini ule uso wake ashaona ah hili jambo mtume sana hakulipenda wakaliwacha lile jambo قال الشيخ فيه شدة حيائه صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الناس حياء نهابة وتفائدة حيا nyingi alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa alikuwa na haya zaidi kuliko watu wote alayhi salatu wassalam والعذراء التي في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياة na mwanamwali ambaye yuko chumbani kule mwake ndani ya nyumba kule apigiwa mfano wa haya na ndiyo maana mpaka katika uposi unapokuja ikatajwa kuwa yule mtoto wa kike mwanamwali kukubali kwake nifanya nini ni kunyamaza akinyamaza ni kiki maana yake amekubali kuolewa kwa nini kwa sababu alikuwa hawawezi kusema kwa ile haya bwana ankuja kijana fulani kwa hivi na hivi wasemaje wataka kuolewa unkubali basi walikuwa kinyamaza kimya lakini haa simtaki mimi na yule kondakta mm sio fahamu yani subhanallah bala bala bala Allahu musta'an alayhi tukla mtoto wa kike umwambia baba kama siolewe sitaki tena wewe haya kikosekana subhanallah mpaka waswahili wakasema waswahaya wana mji wao ushasikia msemo methali hiyo nikisoma shule nilikuwa nikihifadhi ile kamusi ya methali nasahau lakini nyingi sema waso haya wana mji wao wale ambao hawana haya wana mji wao hasa wajua na wenyewe huko hajali mtu kinachokisema sasa ikifikia hali mtoto wa kike akawa hivi basi tuko katika mshtama au hatari وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها mtume sallam alikuwa na haya zaidi kuliko huyo mwanamwali mwenye haya aliyoko ndani ya nyumba ya mzazi wake kule ndani kabisa وقصص حيائه كثيرة نفسا vya haya aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam ni vingi <clears throat> mebakisha dakika tano lakini wacha kesho insha Allah mtaanza kuwaeleza hivi visa vya haya aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mifano tu moja mbili tatu utaona alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuona haya alaihi salatu wassalam ili na sisi pia tupate kumwiga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tukajipamba na tabia nzuri hii ya haya ukiona haya wallahi alhayau khairun kullu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam haya ni khairi yote khairi ikiwa una haya endelea hivyo tena zidi sikumwambia mtu kama wewe una haya nini bwana njoo usione haya usione haya vipi sasa bali shukuru ukimwona mwanawe ana haya alhamdulillah Allah kuzidishie na wewe ambaye huna haya jipambe na hii tabia haya sababu ni khairi yote naktafi bihadha القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بارك الله فيكم